mene Trojinoboha Otca aj Syna aj Ducha Svetého. Amen. Pokoj vám, sestri a bratia, aj dnešný deň vás vítam v tomto chráme Božom, keď chceme počúvať Božie slovo, chceme chváliť a oslavať Pána Boha za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. A chceme si aj dnes uvedomiť, že áno, aj my potrebujeme mať taký ten zápas o posvetenie v našom živote. Potrebujeme sa zamýšľať nad tým, či v našom živote viac panuje pícha alebo pokánie. Ktorá tá časť je možno taká prednejšia alebo taká prvorada. A aj na základe toho, aby sme možno tak sa zamýšľali, že čo Pán Boh chce konať v našom živote, ako nás chce premieňať a ako skrze svoje slovo chce aj nás tak pozývať k zmene. K zmene tomu, aby sme zmenili zmýšľanie, zmenili také nastavenie, nielen vnútorné, ale aj vonkajšie, a aby sme žili na Božiu chválu vo všetkom, čo konáme. Chcem nás tomu aj dnes pozvať, aby sme nielen počuli Božie slovo, ale aby sme sa nad ním aj zamýšľali. Verím, že Pán Boh sa prizná a to, čo je pripravené, takže On posvetí svojim svetým duchom. Chceme na týchto službách Božích spievať piesne 213, 91, 82, 113 a antifónu 29. Budeme spievať piesne 213, 91, 82, 113 a antifónu 29. A tieto služby Božie chceme začať pred spevom o Ježiši tvoje umúčenie. Amen. thank you O Ježiši, Tvoje sláva na výsostiach Pánu Bohu. s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde modlíme sa, v biede a súženie, keď si nevieme rady, Tebe, Pani náš Ježiši Kriste, prichádzame hlboko pokorení, s prozbou dôvere a nádej, že u Teba je pomoc, záchrana, vykúpenie. Prosíme ťa, aby si vzhliadol na nás a k nám sa sklonil, lebo nemáme iného záchrancu a pomocníka. Vieme, že keď aj skúškam podrobuješ našu vieru, nenakladáš na nás viacej, než uniesieme. Zasľúbil si, že nezásíš tlejúcu iskru a nalomenú trstinu nedolomíš. Pomáhaj nám, prosíme, zo všetkých našich ťažkostí, aby sme ťa vďačne oslavovali, chválili a zvelebovali na veky vekov. Starozumovný text čítame z knihy proroka Izajáša z kapitoly 5, verše 1 až 7. Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na žírnom kopci. Prekopal ju, zbavil kamenia, vysadil ju ušľachtilo vrévou. Vystaval väžu uprostred nej a aj lis vytesal v nej – potom čakal, že donesie hrozno, ale doniesla trpké hrozno. A teraz, obyvateľia Jeruzalema a mužovia judskí, rozsúte prosím medzi mnou a medzi mojou vinicou. Čo ešte bolo treba spraviť na mojej vinici, čo by som nebol na nej urobil? Prečo doniesla trpčiaky, keď som čakal, že donesie hrozno? Teraz však chcem vám oznámiť, čo urobím svojej vinici. Odstránim jej ohradu a spasujú, zborím jej múr a pošliapujú. Pripravím jej rýchly koniec, nebude zrezaná ani okopaná, prerastie bodľačím a trním. Oblakom však prikážem, aby ju neskrápali dažďom. Lebo vinicou hospodina mocností je dom Izraela, a mužovia judskí sú jeho pôvabnou výsadbou. On čakal na právo a tu hľa prelievanie krvi, na spravodlivosť a tu hľa volanie o pomoc. Z Novej zmluvy čítame prvý list Tesalonickým, kapitolu 4, verše 1 až 7. Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojnovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž ako máte žiť, ako už aj žijete, a páčiť sa Bohu. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene pána Ježiša, lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie. Zdržiavajte sa smilstva a nech si každý z vás vie získať manželku, manželku s posvetnosťou a úctivosťou, nie vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili. Lebo Boh nás nepovolal, nepovolal k nečistote, ale v posvetení. Slovo, Slovo nášho Boha zostáva na veky. Drahý Pane Bože, ďakujem Ti za každé ráno, keď nás prebudzaš a sprevádzaš naše kroky. Každý deň, každú chvíľu, ktorú si s nami. Ďakujem za Tvoju neskonalú lásku, ktorou nás zahrňaš. Ďakujem za Tvoju ochranu a opateru, že si pri nás v dobrých aj zlých časoch. Ďakujem Ti aj za pomoc, keď nám pomáhaš pre, prekonávať rôzne prekážky. Ďakujem, že nás privádzaš aj do tohto spoločenstva a posiluješ v nás v ňom. Ďakujem ti aj za brata farára Ondreja Šoltesa. Vkladaj mu do úst slová, ktoré sa nám vrijú do mysli a slovo Božie nás bude opracúvať. Pane Bože, chcem ťa prosiť aj o to, aby si e, uchovával deti a aby sa zdravé vrátili z jarných prázdnin do škôl a zase sa značením pustili do učenia. A prosím ťa aj o ochranu a zdravie pre tých, ktorí nemôžu prísť do spoločenstva. Prosím ťa teda aj o ochranu ľudí, ktorí sú ohrozovaní rôznymi vojenskými konfliktami. Vlej im prosím nádej na spasenie a väčší život. A prosím ťa, Pane Bože, stoj pri nás aj ďalej a ochraňuj nás. Ďakujem za všetky Tvoje dary, čo pre nás máš. Amen. thank you dnešné sveté nedelné evanílium Ježiša Krista napísal evanílista Lukáš v desiatej kapitole. Potom si pán vyvolil aj iných sedemdesiati a po dvoch poslal ich pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kde sám chcel ísť. A povedali, žatvie síce mnoho, ale pracovníkov málo, preto proste pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. Chodte, a hľa posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec, ani kapsu, ani, odiu, ani obu na cestu. A nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv pokoj domu tomuto. A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom, ak nie vráti sa k vám. A v takom dome zostaňte a jedzte i pite, čo vám dajú, lebo hoden je pracovník svojej mzdy. A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia a uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom a povedzte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Ale keď prídete do niektorého mesta, nepríjmu vás, vyjdite na jeho ulice a pohovedzte, striasame na vás aj prach, ktorý sa nám z vášho mesta prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa primlížilo kráľovstvo Božie. Skloňme sa k modlitbe. Pane, aj v túto chvíľu prichádzame k Tebe a prosíme ťa o to, aby si Ty, Tvojim svetým slovom, Tvojim svetým duchom aj nás tak viedol v poznaní pravdy. Aby sme aj my tak možno spravili také hodnotenie nášho života. Hm, ako sme na tom? Sme pyšní? Sme pokorní? Aký vlastne máme byť podľa Tvojho slova? Tak ťa prosíme, Pane, o to, aby si aj dnes premienial naše životy. Premienial naše srdcia, aby boli tie mesité, tie, ktoré nielen počujú, ale aj si berú do svojho života a žijú na Tvoju chválu a slavu. Tak ťa chceme oslávať, zvelebovať Tvoje sveté meno a vyznávať, Pane, sme Tvoji. Amen. Z ústých slov Božieho povstaňme a počujme slovo Božie. Máme ho napísané u evangelistu Lukáša v 10. kapitole, keď v 17. až 20. verši máme mene Božom napísané. Potom sa vrátili tí 70 a s radosťou hovorili, pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene. Povedal im, videl som satana ako blesk padať z neba. Aj hľadal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa. A nič na svete vám neuškodí. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú, radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Amen. To sú Božie slova. Sestri a bratia, keby sme to tak povedali úplne jednoducho, druhá nedeľa pôstna hovorí o posvetení. A tak sa môžeme spoločne pýtať, čo to je vlastne posvetenie. Môžeme povedať, že už na konfirmačnej príprave sa to s deťmi učíme a možno tak opakujeme, že posvetenie je oddelenie niekoho alebo niečoho pre službu svetému Pánu Bohu. Čiže ak je niečo sveté, teda posvetené, je to oddelené pre službu Pánu Bohu. Napríklad, keď sa zoberieme, kostol je posvetený, oddelený pre službu Pánu Bohu. Sú tu posvetné nádoby, ktoré používame pri večeri pánovej, pri krste, sú oddelené pre službu Pánu Bohu. Ale tu sa nehovorí len o veciach, ale aj o ľuďoch. Že my máme byť posvetení, oddelení od toho okolitého sveta a máme slúžiť nášmu Bohu. A preto, bratia a sestry, sme posvetení, sme oddelení sme oddelení od sveta, ktorý je okolo nás, ktorý nás často volá k hriechu, Často nás volá k tomu, aby sme e, sa jednoducho nechali zviesť, alebo sme ľudia, ktorí jednoducho si povieme, áno, ja chcem žiť tak, ako to hovorí Božie slovo. Tak, ako mi to hovorí Pán. Chcem žiť na Jeho chválu a na Jeho slávu. Som sa oddelil pre službu. Možno som prijal nejakú službu aj v spoločenstve, do ktorého chodím. Napríklad naša kapela nám slúži hrou, Ehm, brat Zajac slúži tou službou v cintoríne so sestrou Cesnakovou. Sú ľudia, ktorí majú naozaj ehm, veci, ktoré majú na starosť. Či je to kantorstvo, či je to spevoko, či sú to iné veci, aktivity. Sme oddelení. Možno sme povedali, áno, chcem slúžiť Pánu Bohu. A preto verím, že ma Pán Boh môže požehnať v tej službe, kde sa nachádzam. A môže to byť maličkosť. Môže to byť to, že som ochotný, ochotná upratať chrám, zborové priestory, slúžiť službou predávania časopisov, slúžiť službou, že prídem a niekoho dovediem do kostola, službou, že som ochotný dať aj ten posledný čas svojho života, posledný čas svojho dňa, že áno, prídem a niečo urobím na fare, niečo urobím pre zbor, niečo strávim nejaký čas s deťmi, s mládežou, e, so staršími. Chodím do spoločenstva preto, lebo viem, že ma Pán Boh požehnal a určil nám možno nejakú službu. A Božie slovo, ktoré hovorí na začiatku kázne, je také pokračovanie toho, čo sme počuli z Evanielia. V Evanieliu Lukášovom e, sme počuli, to spievané, že pán si vyvolil aj iných. Iných 70 a tých po dvoch poslal pred sebou do každého mesta, na každé miesto, kde sám chcel ísť. A povedal im, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby vyslal robotníkov na, na svoju žatvu. Chodte, a ja posielam vás ako baránkov medzi vlkov. A vieme, že potom, ako sa títo 70 vrátili, ako predtým, ako išli do toho každého mesta, to sa myslí na okolie Judska, kázali, hovorili o Kristovi, prišli za pánom Ježišom a hovoria, páne, nám sa démoni poddávajú. O, my máme veľkú moc. Ty si nás zmocnil takou veľkou mocou, že nám sa v tvojom mene podávajú démoni. My výťazíme. Čiže nielen hovorili o Kristu, nie len uzdravovali to, čo im Pán Boh hovorí, choďte a uzdravujte, ale my počúvame, že oni sa chvália tým, Pane, nám sa podávajú démoni. My sme niekto. Nám sa podávajú me- démoni v tvojom mene. A myslím si, že najskôr to učeníkov muselo zaskočiť. Čo sa to deje? Máme takú moc ako pán. Veď doteraz sme nič také nedokázali. Ani tí najbližší 12 to nedokážu, ale my to dokážeme. My 70, my, ktorí si pán použil. A na druhej strane ich to mohlo tak posunúť k tomu, že vieš čo, ty si niečo viac. Môžeš byť pyšný na seba. Si dobrý, lebo démon sa ti poddáva. A viete, je to také úžasné, že že Pán Ježiš, keď ich rozposiela do sveta, tak im hovorí. Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv pokoj domu tomuto. A ak tam bude syn pokoja, spočinie, a spočinie na, vás, na ňom váš pokoj, ak nie, vráti sa. A v takom dome zostante, jedzte, píte, lebo je hoden pracovník svojej mzdy. A keď do ktoréhokoľvek mesta prídete a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom a povedzte, priblížilo sa vám kráľovstvo Božie. A keď prídete do niektorého mesta a nepríjmu vás, vidíte na jeho ulici a povedzte, striasame na vás a je váš prach z vášho mesta, ktorý sa nám prilepil na nohy. Vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Čiže môžeme povedať, že Pán Ježiš dal učeníkom tým 70 veľkú úlohu. Uzdravovať, konať rôzne veci v jeho mene a taktiež im hovorí, ako sa majú správať. Ak Boží pokoj spočinie na tom mieste, majú tam zostať. Majú príjmať všetko. A tam sa myslí bez rozdielu. Nemajú uvažovať nad tým, či to je čisté, nečisté, jednoducho. Majú príjmať. Ale ak ten pokoj tam nezostane a vráti sa k ním, tak majú odísť a vo svojej podstate povedať, striasame aj prach, ktorý sa nám nalepil z vašich, z vašich chodníkov, z vašich miest, z vašich ulic. A myslím si, že pre učeníkov to bol jasný, mm, jasný návod toho, ako majú ísť. Mali si uvedomať, že dôležitý je tam ten Boží pokoj, Božia prítomnosť. V liste Filipský máme úžasné slovo v 4. kapitole. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrámeniť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Viete, niektorí ľudia tam zvyknú dodať práve to slovo ľudský pokoj, ľudský rozum. Každý ľudský rozum. Ale tam sa nehovorí o ľudskom. To je Boží pokoj. To je ten no, pokoj, ktorý prevyšuje akýkoľvek rozum. Nedokážeme ho ani pochopiť. To pokoj, ktorý je nad všetko. A ten nás má chrániť. Ten nás má viesť. A viete, Bože slovo nám hovorí, že zrazu sa tu deje o mnoho viac. Učeníci nie len, že zažívali, že ten pokoj tam spočíval, zažívali to, že mohli svedčiť o pánovi, zažívali to, že mohli uzdravovať, ale vyznávajú, pane, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. Nepochybne ich musela naplniť veľká radosť. Veď kto sú oni, že, že majú takúto moc? Obyčajní ľudia. Možno aj my by sme si to dnes tak mohli stiahnuť na seba, že e, zažili sme nejakú skúsenosť s pánom a môžeme sa tak chváliť, ale ja som zažil toto. Ja viem toto a mám možno lepšie vzdelanie, lepšie poznanie, Viac ma Duch Svetý naplňuje. Ale viete, to potom v nás budzuje píchu. A títo učeníci si mohli o sebe možno myslieť neviem čo. Mne sa potávajú démoni. Ja som lepší ako ten iný, ako ten ostatný. A jednoducho, síce ustupuje zlo, ustupujú démoni, ale učeníci stoja na, tak, na takých vážkach. Môžem za to ja sám? A pán Ježiš tú moc, ktorú dáva učeníkom a poslušne ho, oni si plnia svoju úlohu, tak eh, jednoducho zrazu tam môže nastať taký prerod. Kto za to vlastne môže? Ja? Alebo Boh? Matúšovi máme napísané, nemocných uzdravujte, krieste mŕtvy, malomocných očistujte, démonov vyháňajte. Aj to bolo to, čo povedal pán E, učeníkom, že majú, majú zmocnenie. Avšak viete, úspech, ktorý učeníci dosiahli, do, môže zaslepiť. Môže zaslepiť. To platí aj o nás. Aj nás môže úspech zaslepiť. Áno, aj my sme konfrontovaní s tým, že ak nás niekto pochváli, alebo sa cítime dobre v tej svojej nejakej úlohe, e, nevidíme žiadne prekážky, tak môžeme sa zamýšľať nad tým, nie ja sám? Som taký dobrý? A viete, my musíme bojovať s takým, takýmto pokušením. S pokušením, že ja som niekto a tí ostatní ma nejakým spôsobom netrápia, nezaujímajú. Viete, Božie slovo hovorí úplne úžasne v prvom liste Petrovom 5. kapitole, buďte rozvážni, bdejte, lebo váš protivník, diabol vás obchádza ako di- e, revúci lev, hľada, koho by zožral. Áno, diabol aj nás, veriacich, obchádza. No, nehovorím o neveriacich. Tých môžeme povedať, že už má celých hrsti. Ale aj veriacich, a práve veriacich obchádza. Práve veriacich sa snaží oddeliť od pána Ježiša. Aby sme boli nie posvetení, ale aby sme boli nečistí, hriešní. Aby sme jednoducho sa možno zaciklili v niečom, čo nie je s pánom absolútne v poriadku. Diabol nás obchádza, pretože nás pozná a vie, kde je potrebné zautočiť. Vie, kde jednoducho sme slabí, alebo kde, kde to miesto, kde nás dokáže zlomiť, nalomiť. Pozná naše úspechy, pozná našu píchu, pozná celý náš život. Áno, diabol chce prestať alebo diabol chce, aby sme prestali pozerať na pána Ježiša. A viete, prečo? Lebo diabol má pôvodne tiež veľmi dôležitú úlohu. Najskôr jeho úloha bola točiť sa v úvodzovkách okolo pána Boha. A tú jeho slávu, tak ktorú troška zatieňovať, aby tí ostatní jednoducho nezomreli. Ale on sa vzbúril. Oddialoval sa od pána Boha až sa nezačal točiť okolo Boha, ale okolo sám seba. A padol. Áno, diabol, máme aj slovičko Lucifer, Luxfero, nosič svetla. Áno, on mal tú pôvodnú úlohu, že bol nosičom svetla. Ako takým tienitkom. Ale padol. A nestal sa svetlom, ale stal sa tmou. Toto diabol chce aj a robiť pri nás. Začne sa od nás točiť, až kým prestaneme hľadiť na Pána Boha a potom padneme. Padneme, ak sa nedokážeme obrátiť na Pána. Ak chceme a myslíme si my vlastnou silou, vlastnou múdrosťou, vlastným poznaním, to dokážeme, to zvládneme. Ale Pán nás pozýva, aby sme išli za ním. Aby sme zmenili svoje zmýšľanie, aby sme jemu dávali všetko do rúk a prosili ho, aby tá jeho prítomnosť, to jeho požehnanie, vanutie Ducha Svetého nás stále viac a viac naplňalo, aby sme patrili len a len jemu. Aj kvôli tomu pán Ižiš odpoveda tým, e, tým svojim učeníkom, hovorím, videl som satana ako blesk, blesk padať z neba. Ajľa, ja som vám dal moc šliapať po hádoch a po škorpínovnoch. Dal som vám e, moc nad silou, všetkou silou nepriateľa a nič vám na svete neuškodí. Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú. Radujte sa, že vaše mená sú zapísané v nebesia. A poviem pravdu, to nie je taká pochvala v bežnom štýle. Je to napomenutie. On, Boh, to zariadi. On, Boh, dal učeníkom na to silu. A nie preto sa majú nejakým spôsobom tým hrdiť. Áno, hovorí, áno, ja som vám dal tú moc. Ja som vám dal moc šliapať po hadoch, po škorpiónoch, moc nad všetkou silou nepriateľa. Nič vám na svete neuškodí. Jednoducho, pán Ježiš sa snaží im priviesť k tomu poznaniu, že, že majú sa viac pozrieť na Neho, lebo On to spôsobil. Nie učeníci svojou silou, nie učeníci nejakým svojim, svojou múdrosťou alebo dokonalosťou. Hovorí im toto, ja som vám dal na to moc. Ale taktiež im hovorí, čo má byť ich radosťou. Hovorím, vaša radosť je v tom, že nie, že sa vám démoni, duchovia podávajú, ale máte sa radovať z toho, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, že to je síce super, že sa vám tí démoni poddávajú, ale, ale to nie je až také dôležité. Dôležité je to, či vaše mená sú zapísané v nebesiach. A to je adresa a také adresovanie dnes pre nás. Máme istotu spasenia. Máme istotu v tom, že naše mená sú zapísané v nebesiach. Alebo sme píšní a vidíme len tie svoje úspechy. Boží slovo hovorí, Boh sa píšným protiví, ale pokorným dáva milosť. A je úžasné ďalšie slovo zo zjavenia Jána v 21. kapitole, kde máme napísané, mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietil, lebo Božia sláva ho osvecuje. Baránok je mu sviecov v jeho svete, svetle budú chodiť národy. Králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány nebudú zatvárať ani vodne, ani noc tam nebude. A vnesú doň slávu a poctu národov. Nevojde do ní nič nečisté a nikto pácha ohavnosť a lož. Ale vojdu doň len tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Pán nám jasne hovorí, že to Božie kráľovstvo tam, kde bude totálna Božia sláva. Kde budeme zameraní na pána Ježiša. Nebude potrebné nič to naše úvodzovká ľudské. Lebo bude tam Boh. To, čo bude podstatné, je, či naše meno je, bude zapísané v baránkovej knihe života. Tá kniha života, ktorá bude nakoniec otvorená a s nej budú pozývaní do, toho Bože, do tej Božej prítomnosti tí, ktorí sú v nej zapísaní. A preto, áno, skúsme sa zamýšľať. Kam ideme? Bojujeme ten zápas o posvetenie, ale sme píšni alebo pokorní. My sa máme radovať z toho, že naše mená sú zapísané v nebesiach knihe život. Máme túto istotu. Uvedomujeme si to. Ak sa priznávame k tomu, že sme veriaci, že sme kresťania, že sme uverili a prijali Pána Ježiša do svojho života, je toto našou radosťou? Alebo sa strachujeme a padáme pod vecami tohto sveta? A nesústredíme sa na veci, ktoré sú dôležité. Sme pokorní, alebo aký sme vlastne? V liste Jakubovom 4. kapitole je napísané, lebo ak si myslíte, že písmo nadarmo hovorí, až po závis túži po nás duch, ktorému dal prebývať v nás, dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí, Boh sa píšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Poddajte sa teda Bohu. Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. Priblížte sa Bohu a priblíži sa vám. Očistite si ruky, hriešnici, vy duševne rozpoltení, posvete si svoje srdcia, uvedomte si svoju biedu, žalostite a plačte. Nech sa váš smiech obráti na, rado, na žalosť a radosť na žiaľ. Pokorte sa pred pánom a povýši vás. Premeňme svoje zmýšľanie. Obráťme sa k pánovi, lebo Boh má o nás záujem. Áno, a dnes je pre nás také pozvanie. Radujme sa, že aj naše mená sú zapísané v nebesiach. Radujme sa z toho. Viete, Božie slovo nám hovorí úžasnú správu, radosnú zväz, evanielium, je to radosť. A viete, keď Dávid spieval žalmy, tak to boli chvály, kedy sa radoval, tešil, tancoval, dokonca možno pre niektorých to bolo až na pohoršenie, ako skákal, výskal, tešil sa, radoval sa, keď spoznal Božiu milosť. Aký sme pri, my pri chválach, pri piesniach, ktoré spievame. Pane Bože, tak spievam tvoju pieseň. Alebo sa teším a radujem. O, aký si úžasný Bože. O, aký si úžasný, Pane Ježiši, že si za mňa zomrel že si aj pre mňa vydobil spásu a záchranu. Že moje meno môže byť zapísané v nebesiach. Radujeme sa. Radujeme sa vôbec. Sestri bratia, sme v pôste. Pôst je sústredením práve na to vyvrcholenie a to je uh, pánova Ježišova, páno umúčenie a také uvedomenie si, že, že on zomrel kvôli nám. Boh nám ponúka záchranu. Pretože spravil toto všetko za nás už dávno. My absolútne nič k tomuto nemusíme pridať. Len to prijať. Radujme sa, že naše mená sú zapísané v nebesiach. Nech Boh naplní naše srdcia radosťou, naše životy, no oslavou Pána Ježiša a nech možno aj naše spoločenstvo sa zmení na to radujúce spoločenstvo a vôbec to nie je zlé, že spievame s radosťou, s úsmevom. Práve, že je to také uvedomenie si, že čo pán spravil pre mňa. A ja ho chcem za to chváliť a oslavovať. Nech nás pán vedie. Nech nám dá viac pokory a nech nás tej pichy zbavuje. Nech sme zameraní na Neho. Nech nie sme ako tí učeníci. Pane, čo sme my dokázali? ale nech naša radosť je v tom, že naše mená sú zapísané v nebesiach. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Drahý náš Bože a Pane, tak si uvedomujeme, že málo sa radujeme z toho, čo všetko si Ty pre nás spravil. Že sme ustarostení o veci, Často s ktorým nedokážeme pomôcť ani pohnúť a možno nevieme, čo ďalej. Ale vieme, že ty nám eh, tak ponúkaš takú nádej, istotu a záchranu, pretože ty si nás už zachránil. Pani Ježiši, ďakujeme ti za to, že ty si nielen prišiel na túto zem, ale si sa aj obetoval kvôli nám, aby sme my mohli žiť. Aby sme mohli byť pri tebe. Tak daj preto, aby sme nespoliehali sa na seba, Nepozerali na tie svoje veci, výnimočnosti alebo veci, v ktorých sme dobrí, ale aby sme tak prichádzali za tebou a oslavovali ťa za to, aký ty, Pane, dokážeš byť v nás a čo dokážeš robiť skrze nás, lebo ty, Pane, nás oddeluješ od toho všetkého zlého. Voláš nás k tomu, aby sme činili pokánie, aby sme vyznávali svoje hriechy, aby sme išli za tebou a posvecovali, očisťovali svoje životy, lebo len tí, ktorí budú očistení, tí, ktorí mená budú zapísané v tej tvojej knihe života, vojdu raz na baránkovú oslavu. A preto ťa prosíme, Pane, meň naše životy skrze Tvojho Svetého Ducha. Uč nás žiť pre Teba tu, aby sme raz mohli byť s Tebou tam. Amen. Modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesia, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svoj. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si aj zborové oznamy. pondelok o 17. sa stretne zborový spevokol. V stredu od 18. pozývame na pohybové aktivity do telocvične základnej školy Radvanska. Vo štvrtok o 17. pozývam na biblickú hodinu na faru piatok od 15. budú mať opäť svoje vyučovanie naši konfirmandi, potom od 15.30 bude prebiehať stretnutie dorastu a od 18. pozývame na stretnutie rodín, mládeže, detí a dorastu. V nedeľu pozývame na, slu- na služby Božie, tak ako to je pravidelne od 8.15 sa pre, od 8.15 prebiehajú modlitby za služby v cirkevnom zbore, o 9.00 teda sú služby Božie, tu v chráme Božom. Zároveň pozývame naše deti na detskú besiedku. Po liturgickej časti máme takú nádej, nielen myslím si ja, ale aj naša kapela, že aj budúci týždeň budú nám môcť slúžiť, tak ako aj dnes. Srdečne vás pozývam aj dnes po tej liturgickej časti. Nájdime si ten čas, takú naozaj vzdávanie chvály, tej, tej radosnej oslavy, eh, aký veľký je Boh v našom živote, čo všetko robí v našom živote zostaňme, spievajme s kapelou, vnímajme tie slova, ktoré e, budú aj premietané a, a oslavujme Pána Boha za všetko, čo pre nás robí. Ja srdečne vás pozývam nie len dnes, ale aj budúci týždeň, verím tomu, s nádejou, a s našou kapelou Obed Edom e, k chválam, oslave nášho Pána Boha. Služby Boží na budúci týždeň budeme mať aj o 11. v Horných Pršanoch. Pripomínam opäť takú potrebu aktualizácie členstva v cirkevnom zbore a spolu s bratom dozorcom vám prajeme, nech vás Pán žehná, vedie svojou milosťou a skrze Ducha Svetého nám ukazuje, čo má pre nás pripravené. Nech náš Boh s nami. To je zoznamov všetko. Povstaňte a príjmite požehnanie. Pokoj Boží, láska Kristova, dara účastnenstvo Ducha Svetého, nech sú a zostávajú so všetkými vami až na veky vekov. Amen. Kristus na vlastnom tele vyniesol na kríže naše hriechy. Aby sme odumreli hriechu a žili správou. Bohu nášmu poďakujúc, modlíme sa. Večný a svetý náš Bože, ktorý si nám vo svojom synovi sa dal poznať, pre svoje viny v pokore predstupujeme pre Tvoju tvár. Ty najlepšie poznáš a vieš, že sa nám nedostáva do spotrebných síl v našom boji proti hriechu. Preto sa k Tebe utiekame, aby si nám svojou mocou pomohol a chránil si nás od všetkého zlého na duši aj na tele. Očisti nás a posveci nás, aby sme boli Tebe a blížnym užitoční, aby sme žili podľa Tvojej vôle vo vzájomnej úcte a láske, po všetky časy tu i tam s Tebou na veky. Páne Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Páne Boh, rozjasni svou tvár nad vami a buď vám milostivý. Páne Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. bratia, sestry, nech Pán nás učí premieňať naše životy, nech nám ukazuje, čo má pre nás pripravené a nech On sám nás náplňa svojim pokojom a požehnaním.